Bez bat bai, hots milaka eta milakako bistak, ez da bada gaitza piztu diena, eta razo hun bat entako behinkoz, agertzen dien milaka plastika undarretaz damutzen da bideo hortan, eta honen salhatzia zian helbuia oier Bartolomek beak espikatzen daik bezala. E, ba bueno, bideoan esplikatzen dena da, ba, nola dagoen gure kostaldea, bai Euskal Herri eta Frantzia iparaldekoa, ze bertan ere bai askoarik deneiz, landetan, e, osego, zeinoz eta ongi ezagutzen ditutango bastarrak ere bai, eta denuntia da nola dagoen gure kostaldea ba, plastiko eta zakarrez beteta. Igantzian grabatuik eta jadanik berrerun mila bista beno habo badutu eta oano aitzinatzen aidea zenbakiak agian aurtenko euskal herriko bideo arrakasta halako arrakastak estonatu du ikusik ez tiala lehentze problema hoi altxatzen ze oier behatzen dugu. Ez, ez, ez, ez nuen, ez espero, ez nuen espero, ez nik eta uste dinor. U, askotan ingutzen ditugu olako bideotxoak edo argazkiak, egoera tamalgarria e, erakusteko, eta inolaz ere ez nuen espero alako oi hartzuna. Bu, bat dagoeneko e, Facebookean makarrik egun diruro emilia aldiz, hortik gora, eta WhatsApp bidez e, ez dakit, zakit, eun aldiz. Ezagutzen dien entako, eh, sumaiako itzurruneko flix deitzen den itxasuak zizelkatu dian harrigunian agertzen da hoi, nune bestiak beste Game of Thrones telesail famatia ingatu ikizan den igan urtian, huai ageiko harrakastahunek hobetze bat ekarriko dinez.